Va Alloh subhanahu va taolo mana shunday xos xitoblardan biri iymon keltirganlarga Alloh taolo xitob qilib aytadi. Ya'ni bugungi bu fiqhul jihad kitobidagi darsimizda bu oyatni keltirishidan murod biz nusrat omillarini aytib o'tdik, nusratni turlarini aytib o'tgan bo'ldik. Ya'ni jihoddagi g'alabani necha xil turini aytib o'tdik? 11 xil g'alabasini aytib o'tdik. Va jihoddagi mag'lubiyatni sanab o'tdik. 7 ta mag'lubiyati borligini sanab o'tgan bo'ldik. Endi biz ana shu nusratga omir bo'ladigan ba'zi bir narsalarga urg'u berishimiz kerak bo'ladi. Shu ya'ni nusratni mukammal nusrat topishi nima sifatlar bizda bo'lishi kerak. Qaysi sifatlar bizda bo'lsa Alloh taolo nusratini bizga komil qilib beradi. Biz osonlik bo'lsa ham kofir do'stlar bizga g'alaba beradi Alloh taolo. Qaysi sifatlar bizda mujassam bo'lsa. Desa Alloh taolo bizga o'rgatyapti. Alloh taol aytadiki, mana shu nusratni omillardan muhim bir omillardan bo'lgan bir omilga bugun to'xtalamiz. Alloh taolo aytadiki, "Ey iymon keltirganlar, Allohdan haqqi taqvo qilinglar" dedi. Ya'ni taqvo qilinglar emas, haqqo taqotihi, haqiqiy taqvo qilishda taqvo qilinglar Alloh taolodan. Alloh taolodan o'ziga loyiq bo'lgan taqvoda qilinglar. Va hamda tamutunna illa va antum muslimun va musulmon holatingizdagina vafot etinglar. har qanaqa holatda bo'lmasin, qayerda yashamanglar, qay vaqtda yashamanglar, musulmon holatda Allohga bor vujudingizni taslim etgan holatda vafot etinglar. Ya'ni Alloh taologa taslim bo'lmagan holatda vafot etmanglar. Musulmon holatida vafot etinglar. Shu yerda qarangki, Alloh taolo bizni haqiqiy taqvo qilishga buyurdi iymon keltirganlarni. U zotiki yer va osmonni yaratgan, u zotiki yer va osmonlarga Alloh taolo rizq berib boshqarib turgan zotdan haqiqiy taqvo qilishga Alloh taolo buyurdi. Va mana Alloh subhanahu va taolo taqvoga ko'p narsani bog'lab qo'ydi. Aytdiki Alloh taolo: "Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kimdan kim haqiqiy taqvo qiladigan bo'lsa, unga Alloh taolo makhraj chiqib qo'yadi dedi. Ya'ni mushkilalardan chiqib ketadigan eshik qilib qo'yadi. Hamma holatda, hamma torlikdan chiqib ketadigan nima qilib qo'yadi? Bir eshik qilib beradi Alloh taolo. Va yarzuqhu min haythu la yahtasib. Va o'zi o'ylamagan tarafidan Alloh unga rizq beradi dedi. Ya'ni Alloh taolo mushkilotlardan chiqishlik eshigini taqvoga bog'ladi. Va hamda Alloh taolo yana nima qildi? Rizqni manbayini taqvo qildi. O'ylamagan yeringizdan rizq topasiz. Odamlar o'ylagan yerdan rizq topadi. O'ylab qiynalib topsa, Alloh agar inson mu'min inson taqvodor bo'ladigan bo'lsa, u o'ylamagan yerdan rizq topadi. O'ylamagan yerdan Alloh taolo unga rizq beradi. Va hamda yana Alloh taolo aytdiki, kimdan kim taqvo qiladigan bo'lsa, Alloh taolo unga furqon qiladi dedi. Bizga mana shunisi kerak. Bu jihod maydonida yuribmiz birodarlar, Alloh taolo biz edi. Yo'lda har fitnalarga uchraymiz. Har xil ko'p katta kichik fitnalar bo'ladi. Ko'p fitnalar bo'ladi. Ko'p xiyonat ustida biz yuzma-yuz keladigan holatlar bo'ladi. Mujohid inson qarshisida dunyo turadi, boylik turadi, bir tarafida xiyonat turadi. Bir tarafida go'yoki bir qo'shnilardagi sulh turadi kufr bilan. Shunday bir nozik o'rinlar keladiki, insonda iymoni sinaladigan o'rinlar keladi. Shu vaqtda bir inson yo'l topib, xiyonatga qo'l urib ketganini o'zi bilmay qoladi. Basirat yo'qotib qoladi. Insonda taqvo bo'lmasa, bu haq bilan botilni kim ahli haq, kim nohaq, ya'ni kim ahli botil, uni farqlolmay qoladi. Ya'ni Alloh taolo undan nimani olib qo'yadi Furqonni olib qo'yadi Furqon bu muhim narsa bizga. Bu hayotda ketayotganda haq nima va ahli haq kim? Biz buni bilishligimiz uchun Furqon nihoyatda lozim narsa. Mana shu Furqon ilmi Ya'ni kimga ergashish, qaysi domlarning fatvosini olish, qaysi amir dorqasini jihod qilish, bularning hammasi Furqon bu. Mana shu Furqonni Alloh taolo hammaga berar emas ekan. Shu narsani Alloh taolo taqvoga bog'lab qo'ydi. Ya'ni taqvo qilgan insonlarga Alloh taolo Furqonni berar ekan. Agar shu Furqonni Alloh taolo olib qo'ysa, ko'p insonlar toyilib ketgan. Juda ko'p insonlar bu yo'lda aqidasi toyiladi, jihoddan toyilib ketadi. Bitta misol, Abdulloh Azam rahimahullohning davrida shuning inson bo'lgan, Shayxul Islom degan inson bo'lgan. shayxul hadis deb, hadislar shayxi deb nom olgan. Bir olim odam bo'lgan, muhaddis odam bo'lgan. Shu odam keyin nimadan keyin urus ketgandan keyin murtad bo'lib ketgan shu inson. Murtadlar bilan jang qilgan. Hatto hozir dedi, kalta yukalli o'tiradi dedi, ofislarda dedi. Ya'ni dindan qaytib ketgan, murtad bo'lib ketgan, shayxul islom bo'lgan bir vaqtlar. Ya'ni shularni ham bir daniga ular qoqitmagan. Qalbidan taqvo olingandan keyin sekin-sekin sekin-sekin Alloh basiratini olib qo'ygan Alloh taolo. sekin sekin sekin mana kufrga qul bo'lib yoki Hatto shunday insonlar bor, mana hozir borib kufr mamlakatlariga, jihodni tark etib kufr mamlakatlariga ketayotganlar bor. Alloh taolo Furqonda olib qo'yadi Alloh taolo. Sekin sekin sekin sekin Furqonda olib qo'yadiki, u bilmay qoladi, ajrata olmay qoladi. U beg'ayrat bir o'lik insonga aylanib qoladi. Allohdan shuning doim taqvo qilaylik. Bir-birimizga ham doim ey Allohdan taqvo qil. Ey birodar, Allohdan taqvo qiling, bir-birimizga eslatib turaylik. Bilinglarki, taqvo bu eng muhim narsa bu. Allohdan qo'rquv. Allohdan qo'rquvga doim bir-birimizni chaqiraylik. Ya'ni unutib qo'ymaylik. Doim go'hda bo'sh ketyapsiz-ku. Yo'q, u zotdan makridan faqatgina kimlar xotirjam bo'ladi? Illa kimlar? Kimlar xotirjam bo'ladi? Noumid bo'lgan insonlar, ha? Husratdagi, ziyondagi insonlar Allohning makridan xotirjam bo'ladi. Allohning makridan, ya'ni adashtirib qo'yishligidan nima bo'ladi? Xotirjam bo'ladi. Mo'min odam xotirjam bo'lmaydi. Mo'min odam doim xavfda turadi va umidda ham turadi. Xavf bilan umid to'rtasida yashaydi. Va Alloh taolo demak o'ziga taqvoda chaqirdi, birinchi taqvo qilishlikka buyurdi va musulmon holati vafot etishimizni buyurdi. Va Alloh taolo davom etyapti mu'minlarga. Va bihablillahi jami'a. Ya'ni bu birinchi qalbingizga taqvoni joy qilgandan keyin va musulmon bo'lib to'la taslim bo'lganingizdan keyin va endi Alloh taolo yana buyuryaptiki, Allohning ipini, Allohning aqidasini, Allohning dinini nima qilinglar? Bihablillahi jamia va atasimu bihablillahi jamia. Allohning ipini <coughs> bir bo'lishinglar deyapti Alloh taolo. Bir bo'lib hammalar bir bo'lgan holatda Allohning ipini mahkam ushlanglar. Alloh taolo jamoat bo'lishga Alloh taolo buyuryapti. Yani, bitta o'zinglar jang qilinglar yoki bitta o'zinglar ketinglar emas, bir bo'linglar deyapti Alloh taolo. Hammalar bitta bo'linglar. Bitta bo'lib Allohning ipini bitta ushlanglar. Bu karvonni birga tortinglar deyapti Alloh taolo. Hammalar bir bo'linglar. va vala tafarraqu bo'linib ketmanglar deyapti Alloh taolo. Alloh taolo vala tafarraqu bo'linib ketmanglar. Ya'ni firqa-firqaga bo'linib ketmanglar. Va zikru ni'matalloh alaykum. Balki sizlar nima qilinglar? Allohni sizlarni ustingizdagi ne'matlarni yodga olinglar. Allohning ne'matlarini eslanglar. Iz kuntum a'da'an yodinglarga olinglar. Eslanglar bir deyapti. Bu jahiliyat davrlarida eslanglar. U oldingi bir davrlarda eslanglar. Alloh hidoyat bermagan vaqtdagi davringlarda eslanglar. sizlar dushman edinglar deyapti bir-biringlarga. Sizlar dushman edinglar. Bir-biringlarga ham dushman edinglar hatto. Lekin Alloh sizlarni, sizlar mu'minlarni qalbingizda Alloh ulfat qildi. har mamlakatdan, har yerdan, har yerdan Alloh taolo yig'ib, qalbingizda Alloh taolo ulfat qildi. va fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allohning ne'mati bilan birodarlarga aylandinglar deyapti Alloh taolo. kim qayerdan taniysiz qarang bittamiz u yerdan bittamiz bu yerdan birimiz qaylardanmizda hammamiz qayerdan biz aylandik bunday qarang qayerdan bu yerga kelib birodar bo'lib qoldik qayerdan kelib bu yerda bitta safda jihod qiladigan bo'lib qoldik bu hammasi bu Allohning ne'mati qarang eslanglar deyapti yodinglarga olinglar deyapti ya'ni alloh taolo ko'p o'rinda alloh taolo o'zini ne'matlarini minnat qiladiki yodga olib shukur qilishlikka bandalarni chaqiradi haqiqatda biz bu yerga kelib inson sekin sekin yashashlik bilan ko'p ne'matlarni biz unutib qo'ydik bizga Alloh taolo juda ham ko'p ne'matlar bergan edi. Bir vatandagi holatlar desang, vatandagi xorliklar desang, Alloh taolo ana yerdan dushmanning qo'llaridan bizni Alloh taolo chiqib qo'ydi. Ab chiqib Alloh qo'limizga izzat bo'lgan bu qurolni Alloh taolo qo'limizga tutkazib qo'ydi. Alloh bizni tanlab-tanlab musulmonlar orasidan bu yoqqa olib chiqib qo'ydi va Alloh bizga ne'mat berib, biz bir-birimizga shunday birodarlar bilan Alloh taolo nima qildi? Birodar qilib qo'ydi bir-birimizga. Demak, bu Allohning fazli edi bu. Va sizlar yana yodinglarga olinglar. sizlar deyapti jahannamda deyapti jahannamda yoqasida turgan edinglar deyapti o'tdan bo'lgan chuqurlikni chekkasida turgan edinglar ya'ni tushib ketay tushib ketay degani deylarda Alloh sizlarni qutqarib iymonni berib <laughs> jannat ne'matini berdi deyapti Alloh taolo shu narsani berdi deyapti endi nimaga unaqa qilyapsizlar deyapti ya'ni bu yerda ikkita musulmon toifa bir biri bilan urushib qolganda tushayotgan oyat bu nimaga endi sizlar deyapti Alloh shuncha ne'mat bergandan keyin bir biringlar bunday ya'ni bir biringlarga qaratyapsizlar imkoniyatinglarni nimaga bir biri bilan jang qilmoqchi bo'lyapsizlar deb alloh taolo qattiq malomat qilgan bu oyat bilan ya'ni sizlarni alloh taolo shunday alloh taolo bu fazilatni Alloh bergan edi Shuni kufr holatda o'lib ketsanglar kofir holatda o'lib ketsanglar jahannamga qulab ketardinglar jahannam turgan deyladi, deyapti haqiqatda jahannam Shuning uchun million inson adashyapti biz turgan vatan yer dedik, fasodlarga e'tibor bering. O'qigan maktabingizdagi fasodlarga e'tibor bering, mahalladagi fasodlarga e'tibor bering, ishlab turgan yerlaringizdagi fasodlarga e'tibor bering, Rusiyaga borishib kelgan uydagi fasodlarga e'tibor beringlar. O'sha yerlarda tashab qo'ymadi Alloh taolosi sizni. Jahannamni yoqasimida o'sha yerlar. <coughs> Ashini bitta ichib ketsangiz yo bitta qiz bilan ketsangiz bo'ldi. O'sha orqali keyin to'r ketaverasiz. Bilet olib to'r ketilaveradi, jahannamga o'shalar bilan birga da Lekin Alloh ana shu fasoddan sizni qutqardi Alloh taolosi. Ana shu uyda shunaqa bir balotaki uylar fasodlikda inson chiqib ketish qiyin bo'lgan balota. O'sha yerdan Alloh bizni olib chiqdi. Biz o'ylamaylik, biz iymonimiz kuchliligida biz chiqib ketib qoldik. Yo'q, ana shu iymonni bergan, ana shu iymon energiyasini bergan u Alloh u. Shu yerda bizga Alloh o'zi ana shu bir ilohiy bir qudrat bilan Alloh taolo o'zini bir nusratini berdi. Ana shu yerda Alloh qalbimizga iymonimizni ziyoda qildi, biz chiqib ketdik o'sha yerdan. Demak, bu Allohdan ne'mati edi. Va Alloh mana shu yerga demak, olib qo'ygandan keyin endi demak bir-birimiz bilan nima qilmaylik? Alloh taolo buyuradiki, bir bo'lishinglar deyapti Alloh taolo. Endi Allohning ipini mahkam bo'lishinglar. Har qanaqa bir fitnalar bilan aldanib bunday bir birlardan firqa-firqa bo'lib ketmanglar. Hammanglar bir bo'linglar deydi Alloh taolo. Kazalik yubayyinullohu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shuning Alloh taolo mana shunday qilib sizlarga o'z oyatlarini bayon qiladi, toki sizlar shoyatki sizlar hidoyat topsanglar dedi. Zora sizlar mana shu bilan hidoyat topib qolsanglar deb Alloh taolo sizlarga mana shunday oyatlarni chiroyli qilib bayon qilib beradi Alloh subhanahu va taolo. Alloh taolo mana shunday bayonlaridan bizga ibrat olishni Alloh taolo nasib qilsin. Endi masalan, shu yerda bir chiroyli zarbul masal keltirilyapti. Jamoatni misoli bu bir soddaroq tushuntirish uchun demak jihod bu jamoat shaklida bo'lar ekan. jamoat bilan birga bo'lishlikka Alloh taolo buyuryapti. Bu haqida ko'p oyat hadislar bor. Ya'ni bir bo'lib turib jamoat shaklida jihod olib borish. Jamoat shaklida bir ish olib borish haqida ko'p oyat hadislar bor. Endi bir jamoatga kelganingizdan keyin u bamisol bir oila ekanda. Bir oila ekan. Xuddi bir oilaga o'xshaydi. Xuddi er-xotin, yosh bola, bola chaqa bor, shunga o'xshasa. Endi u oilada er-xotin urushmagan oila bormi, yo'qmi masalan? Endi oiladorlar ham bor oramizda. hech oradan biror marta gap so'z o'tmagan oila bormi yo'qmi dunyoda masalan o'zinglarda mana shu yerda kimda bo'lgan masalan erkakcha gapiraylik bo'ladi mana shunaqa oila bo'ladi hech gap so'z o'tmagan oila bormi yo'qmi bo'lishi mumkin emas to'g'rimi bo'lishi mumkin emas hamma oilada bo'ladi er xotinni nurishi, dakani qurishi deydi Nurishlar yana ketaveradi kimdir bir kunda quriydi kimniki o'n kunda quriydi ishqilib quriydida ketaveradi <clears throat> shunday nima bo'ladi bizni islom oilani buzilishiga tarafdormi yoki yarashishiga tarafdormi masalan? Yarashishiga tarafdori. Yarashishiga tarafdor. Nima <coughs> dedi Alloh taolo? Ya'ni agar ular islohni xohlasa Alloh oralarda nima qilib qo'yadi? Isloh qilib qo'yadi dedi. Oralarda o'ynaydi. Agar nimani xohlasa, islohni xohlasa, keyin Alloh muvaffaq qiladi, deyapti. Ikki taraf xohlasa. Endi u Demak, oila misoli bo'lgandan keyin er-xotinlarda ham Alloh taolo demak shu er xotinlar orasida urush bo'lgandaqa, bu oilada ham deyapti, jamoatda ham shunaqa narsa bo'lib turadi, deyapti-da. Bir masalan, ba'zida achchiq aytar ekanki, er ayoliga aytadiki, "E sen o'zi o'ldiradigan xotinsan" deydi-da. Biz achchiqda aytadi. Hadisda u xotin uni prямо tushunmasa, bo'ldi, oila buziladi-da, men o'ldirib yuborar ekanmi deb. bir achchiqda har xil gap chiqar ekan, har xil so'z bo'lar ekan, har xil fe'l bo'lar ekan. Ya'ni bu hamma narsani to'g'ri qabul qila olmas ekanda. achchiq usta aytgan gaplar bo'lar ekan. Ya'ni shunga o'xshash bir xuddi oilada bo'lgan ishga o'xshagan narsa bu birodarlar orasida ham bo'lar ekanda bu narsa. jamoatlarni ham ichida musulmon birodarlar orasida bo'layotgan ba'zi bir fitnalar bilan har bir fitna bilan inson ya bu bo'lmadi chiqib ketilaveradigan bo'lsa masalanda qilolmaydigan bo'lsa bir-biridan shunday g'illa g'ash bo'lsa unaqa bo'lmay qoladi. unaqada siz jamoadan topa olmaysiz, odamdan topa olmaysiz. Fuzayl ibn Yoz aytgandaqa kimni kim deyapti? Aybsiz bir mu'minni istayman desa, birodar istayman desa, u odam deyapti, birodar sizga aylanadi deyapti. U birodar olmaydi deyapti. <laughs> Unaqa istamay qo'ysin unaqa deyapti. olmaydi, qani topasan? Unaqa olmaysiz. A shuning uchun, ya'ni oramizda bir har xil nimalar bo'lishi mumkin. Shu narsalarda biz nima qilaylik? Alloh uchun shu narsalarni to'g'ri tushunishlikka, oilani ushlab qolishlikka, birlikni ushlab qolishlikka qattiq harakat qilaylik. Nima uchun bizda masalan hamma aqida kitoblarida bor, biz dedi fosiq bo'lsa ham, fosiq bo'lsa ham, solih bo'lsa ham biz amirlarimizga itoatsizlik qilmaymiz, orqasidan itoat qilamiz, ularga qarshi chiqmaymiz deyiladi. Nima aqida kitoblarda shunday keladi. Faqat solih bo'lsa demayapti. Solih bo'lsa ham, nima bo'lsa ham, fosiq bo'lsa ham biz ularning orqasidan jihod qilamiz, ularga biz qarshi chiqmaymiz. Ulardan biz ularga biz qarshi ish olib bormaymiz, havorijlik qilmaymiz deb aytiladi masalan aqida kitoblarda Chunki ummatga bo'lgan foyda zararni o'lcham turib, o'lchangan holatida, o'lchangan holatida. Shuncha Rasululloh hatto amir fosi bo'lsa ham jihod qilishga orqasidan buyurgan masalan. Bitta jihod emas, umuman itoat qilishga buyurgan, faqat ana shu gunoh ishlariga itoat qilmaysiz. Gunoh ishlariga itoat qilmaysiz. Bu tarixda juda ko'p kuzatilgan, qancha-qancha zolim shunaqa insonlar o'tgan, lekin shularga musulmonlar itoatda turgan. Nima uchun? Sahobalar o'shaga qarshi chiqsa bo'lardi, lekin chiqmagan. Chunki ummatga parokandalik keladi. Tushunasizmi? bu yerda bitta zarar, bu zolimlikka bitta zarar. Lekin bu yerda agar bir insonlar qarshisaki, ahli xayr insonlar, undan ham ko'p zarar kelib chiqadi. Insonlar firqa-firqaga bo'linib, betlar nima bo'lib ketadi. Aynan dushman dushman faqat bizni yengayotganda faqat ular jangda bilmas ekanda. Sizni faqat jang taktikasi bilan yengamaydi dushman. Unga eng osoni shu dushman sizni ichingizdan bir nizolar chiqaradi bir-biringizni urushtirib yuboradi. siz bir biringizni kuchingiz ketadi bo'ldi bir biringizga qaratasizda bir biringiz bilan o'zi ichki o'zaro chiqib bo'linib bo'linib bo'linib o'zi bo'lib ketasiz o'zingiz qanday bo'linib ketganingizni ham bilmaysiz buni olloh saqlasin ana shu bir bo'ladigan bo'lsak hammamiz bir jasad bo'lsak taqvodor hozir oyatda alloh taolo aytib o'tgan sifatlar ya'ni taqvo sifati va allohga taslim bo'lgan sifatlik musulmonlik sifatimiz bilan va hamda bir bo'lib turadigan bo'lsak sah haqidan hammamiz jips bo'lib mahkam bo'lib turadigan bo'lsak bizga dushman yo'l topolmas ekan Alloh taolo ilohiy nusrat beraverar ekan. Biz juda ham ozib qolsak ham Alloh taolo farishtalar bilan bo'lsa ham qo'llab bizni quvvatlar ekan Alloh taolo. Allohga son kerak emas deyapti. Billa jihodda o'zgarmas qoidasi, fiqhul jihoddagi o'zgarmas qoida bu bir musulmon toifa g'alaba qozonishi mujohid toifa. Bizni qurol asli ham kerak emas, nima ham kerak emas, son ham kerak emas. Undan bo'lmaydi. Oz sonli bo'lsa ham bir haqiqiy bir islomiy bir jamiyat paydo bo'ladigan bo'lsa, Alloh shu jamiyatga nusrat beradi Alloh taolo. Lekin deyapti, masalan, hammamiz jilib tursak, shaytonga bir futbolistga bir futbol maydoni kerak bo'lgandaqa shaytonga bir maydon kerak ekanda. Oramizni bo'lib olsa, ikkiga bitta ikkalamiz bir kunga ajratib oldim ikki oyingizni. Sraz maydon ochiladi-da. Undan siz g'ashsiz bu sizdan g'ash. Shunday turib men orada yaxshi odam bo'lsam birlashtirib yuboraman orangizda. Bir yomon odam bo'lsam, uni gapini shuni yetkazaman, sizga uni yetkazaman. Bo'ldi orada futbol, futbol maydon ketdi. Shayton ikkalasini o'ynatib yuboradi ekanda. Shunday shunday shunday o'ynatib yuboradiki, siz qanday nima o'qiganingizni bilmay qolasiz o'ynaganingizni bilmay qolasiz bu hozir bu hamma bilib turgan achchiq haqiqat hamma birlashish kerak hamma bir bo'lishimiz kerak musulmonlar aylanmasligimiz kerak deyaveradida lekin ayrilarilib ketaveramiz qarang shu narsalarga yo'l qo'yish kerak emas biz ana uchun alloh subhanava taolo shuni omillarni o'rgatdi bizga rasululloh man birinchi madinaga kelgan vaqtda musulmonlar mujohidlarni ansorlarni muhojirlarni yig'di hammasini bir biriga aka uka qilib qo'ydi Hammasini bir-biriga akka uka qilib qo'ydi. Va hatto mana Sa'd ibn Robiya roziyallohu anhu aytgan abdurahmon ibn Afga meni nima dedi? Ikkita ayolim bor dedi. Ikkita ayolim bor. Ko'r dedi. Yoqqanini tanlab olmay talog'ini beraman dedi, qarang. Iymon shu darajaga yetdi. Ya'ni bitta menga ikkinchisi yoqmayaptidi o'zi. Bor, ashuni emas Ko'r deyapti, yoqqanini senga beraman deyapti. Bu tasarruf qilyapsizmi bu narsani? Uni bola chaqasi bor. shunday beraveryapti birodarigachi. nimam bor deyapti. Eng katta boy odamlardanman men Madinaning eng boy odamiman. mol dunyoni ikkiga bo'lamiz, yarmi sen, yarmi menga deyapti qarang. Ular shunchalik bir iymonli insonlar bo'lganda, shunday birodarlikni Rasululloh ularning qalbiga soldi. Birodarlikni qalbiga soldi. Va ana shu birodarlikni endi buzib tashlaydigan hamma narsalarni qiyib tashladilar. Ana shunday narsalardan biri biz Alloh taolo xo'ziba affa deydi. Afuni Alloh taolo buyurdi. Biz birodarlarni orasida biz bir-birimizga birodarlar biz afu lozim tutishimiz kerak. Kechirimdi. Biz aytamiz men yaxshiga yaxshiman, yomonga yomonman deb qo'yamiz-ku. O'zi yomonlik keyin yomonlik qilyapman. Men yaxshi yaxshiman dedi. U u hammaning fe'li u. U yaxshi bo'lsa yaxshi bo'ladi u. Yaxshi yaxshi bo'lish bu kofirning sifatida u. Tushunasizmi? Yaxshiga yaxshi bo'lish hammani sifatida u. Lekin yaxshiga yaxshi bo'lish faxrlanish sifat emas u. To'g'ri shu gapni aytadi. Men yaxshi bir odam qo'yib yuborsa, so'yib yuborsa bir odam, nima unaqa qil desa men o'zi jahlim chiqqan, men yomonga yomonman dedi. Yaxshiga yaxshiman, yomonga yomonman dedi. Yo'q, siz shu birodar e, kofirga gap so'z yo'q. yaxshisi ham hozir jihod qilamiz ularda. Lekin musulmonlar o'zaro Alloh taolo afu dushay deyapti. Afu yaxshi dushalmaydi-yu. Kechirimni lozim tuting deyapti Alloh taolo. Kechirimni ushab oling, ushlaydigan narsa emas o'zingiz kechirim. Ko'zi ko'rinmaydigan narsa, lekin Alloh buni jiddiyligidan ushashlikka buyuryapti. Ushab oling deyapti. A siz masalan menga yaxshilik qilsiz, men sizni kechirmayman-ku. Nima kechiram? Uyimga bir kg yoshab kelsiz. <laughs> yaxshilik qilsangiz sizni kechirmayman-ku. Shu kechirim siz menga ozor bergan paytingizda bo'ladi-da. Alloh xudil afa, afudu shovalinglar deyapti. Mahkam shovallar, kechirimli shovallar deyapti. Kechirim demak siz menga ozor berganingizda bo'ladi-da. Siz menga ozor berganingiz bo'ladi, yaxshilik qilganingiz bo'lmaydi-ku kechirim. Ya, shun demak shunaqa vaqtlarda bir birodaringiz bir gapni gapiradi, hali gapiraverishingiz kerak-da. Siz ham hali unaqa bakovga qo'yishingiz kerak gaplar bilan, ha? Ish bo'lmaganda. Lekin o'sha yerda Alloh uchun gapirmang. O'shani qalbini og'ritmang. U til bilan ozor berdi, siz bermang. yoki bir sizga shunaqa bir ozor bergan shu narsani oldin oling. Ya'ni ayrilib ketishingizda oldin oling mana sahobalar shunday bir oliy xulqli insonlar bo'lganki biz ulardan o'rgansak bo'ladi hamma islom nimasini shuni bir sahobaga kelyaptida bittasi shuni shuni sen shunaqa shunaqa shunaqasini deb ayblarni aytib tashlayaptida qattiq aytgan hatto unda yo'q bo'lgan ayblarni aytib tashlayaptida endi u sahobadagi oliy janoblikni qarang hali musulmon birodarga aytayotgan gapni qarangki ey birodar deyapti agar deyapti bitta shu gap bilan javobdan kifoyalanyapti qarang bizning ham naqadar go'zal javob lekin buni qilish qiyin ekanda aytyaptiki sen menga aytayotgan sifatlar deyapti agar haqiqatda menda bo'lsa deyapti sen aytayotgan ayblar haqiqatdan menda bo'layotgan bo'lsa Alloh meni kechirsin deyapti Alloh meni kechirsin sen ham duo qil Alloh meni kechirsin agar endi sen aytayotgan narsalar deyapti menda bo'lmaydi sendan tuhmat bo'layotgan bo'lsa deyapti Alloh seni kechirsin deyapti Alloh seni kechirsin bo'ldi boshqa gapim yo'q degan ekanda ko'ryapsizmi gapni yaxshi o'ylaning bu hozir madad deymiz o'sha vaqtda aytish mumkin qiyin narsada lekin bu narsani lekin hamma oyat hadisni o'rni o'rniga ishlatish kerak bu aytilmayaptiki bu kofirlarga kechirimli bo'l demayapti buni hozirgilar jihoddan qaytarayotganlar aytadiyu mana kechirimlikka deymiz yaxshilikka buyruq odam o'ldirmaslikka buyruqdi deb jo'shib urush hatto o'rgatyaptiyu nimasidan chiqib katta yig'ilishda musulmonlar islom dini bu pok din, islom dini yumshoqlik dini, islom akukalik o'rgatadigan din, insonlarga yumshoqlik o'rgatadigan deb bizga dinni o'rgatyapti George Bush. Foydasiga ham o'rgatadi. Ke bu yerdagi unga qilayotgan munofiq domlalar ham, ha mana Bush ham hatto islomni maqtayapti. rostdan biz bitta nimamiz deb ular ham uni tarafdan olishyapti qarang. Yo'q, unday tarafga emas. Kofirga biz qattiq qo'l uramiz. Men ichki narsani aytyapman men. bir-birimizga bo'lgan narsani aytyapman. Ya'ni ko'chada bitta farjisini o'tarib ketsa ham undaqlar ketmay <laughs> Unga aytmayapmiz biz. Uni o'ldirish kerak u narsani. Biz kufrga aytmayapmiz. Biz o'zaro kimlarga aytyapmiz? Bir-birimizga shunaqa kamtar bo'laylik deyapmiz. Bir-birimizga kechirimli bo'laylik. Biz kofirda kechirmaymiz Alloh uni kechirmagani uchun. U degani afu dushab ular kechiring degani emas. Lekin biz bir-birimizga kechiraylik, bir-birimizni mahkam shu narsa bir-birimizni jips bo'lib turaylik. Alloh yo'lida shunday mahkam turaylik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana aytdilarki, hatto bir amir bo'lsa dedi, ichlaringda boshqa bir amir kelsa, boshqa boshqasi uni qatl etinglar dedi. Nimaga? Mana bir amir bor, hammamiz shuni itoatidamiz. Bu katta amir masalan, musulmonlar xalifasi, boshliq Amirul Mo'minin o'tiribdi. Boshqa bittasi chiqdi, bu chiqdi. Bu yaxshiroq bundan ko'ra endi. Buni qaysi bir ayblari bor, zulmi bor bir ayb bor. Bu chiqdi-da, bu jamoat tuzyapti, bunga qarshi. Yo bo'lmasa, bu o'zi alohida tuzyapti. Bitta amir bo'lmoqchi musulmonlarga bu. bu ham yaxshi narsani ko'tarib chiqyapti bunga oppozitsiya bo'lib chiqyapti uni o'ldiringlar deyapti rostdan nimaga o'ldiringlar deyapti nimaga ikkita bosh chiqmasin deyapti chunki ummatga katta ziyon keladi ummatga katta ziyon keladi shu tafriqadan katta ziyon keladi shayton bundan qattiq foydalanadi muomala o'lmaydi lekin bunda o'ladi odamchi biz mana shunday bo'lishimizni xohlamaydida dushman shuni bo'lib yuborishni xohlaydi shuni bo'lib yuborishni xohlaydi biz mush turishimiz kerak biz A shuning uchun ki sahobalarda mana Anas ibn Malik roziyallohu anhu Rasulullohning uyida 10 yil tarbiya topgan. Allom bu ummatni olim hisoblanadi, allomasi hisoblanadi. Bu kishidaqa ilmiy inson nodir. Abdulloh ibn Abbos ibn Umarlarda qatorida Anas ibn Malik ham bor. Muhammad muhaddis bo'lsa, katta alloma olim. Shu kishi Hajjoj zolimning orqasida namoz o'qigan. Hajjoj zolimda nimasida darsda turganda, hatto Hajjoj zolimda bir bir juma namozlar kecha o'qib o'rganda turib, "Ey Hajjoj" degan ekan. Namoz o'tib ketyapti, o'qib olaylik degan ekanda. Juma o'tyapti desa, shuni turayotgan ekan. "Otir, ikki ko'zingni olib olaman" degan ekanda. Desa, "Endi o'tiradigan ekan. O'tir deyapman, ikki ko'zingni olib olaman" degan ekan. Uni o'shuncha odam bo'lgan, shaklari bo'lgan. Turib, "Sen qarshidim men, senda nimaga?" deb turib bitta jamoat qilib qo'yarsa bo'lar shu kishi ham. Masalanda, lekin nima uchun ular shunaqa qilmadi? Nima unaqa qilmadi? Anas ibn Malik oldiga kelishdi odamlar shikoyat qilib. Bu sahih hadis bu. Riyo Solihni keladi, "Yo, ana shuna shuna bo'ldi, bizni zulm qilyapti" deganda, "Sabr qilinglar" dedi. "Bundan shuni davom etaveradi" dedi. Men Muhammad alayhisolamdan eshitganman. To endi qiyomatgacha bundan keyin shunday shunday davom etaveradi. Havzi kafsargacha sabr qilinglar. Endi Havzi kafsargacha nima qilinglar? Sabr qilasizlar. Shunday bir musulmon amillardan bo'layotgan narsalarga men sabr qilasizlar. Shunalar bo'laveradi. Sabr qilib o'tib ketasizlar dedilar, qarang. Lekin qarshi chiqishlikka, ichib ketishlikka buyurmadilar. Nima uchun? Chunki ana shu ummatni tafriqlab bo'lini bo'lini ketishligi ummatni ziyoniga katta zarar keltiradi. Katta zarar keltiradi. Shuning uchun ko'p nima qilishgan? Ko'p sahobiylar Abdullah Umar degan sahobalar ham ana shularni orqasidan namoz o'qib turishlikka shularni orqasidan itoat modomiki ularda ochiq kufr, ochiq murtadlik sodir bo'lmasa ekan, ochiq munofiqlik sodir bo'lmasa ekan isbotlanadigan. ularni orqasidan jihod qilib turishlikka, ularni orqasidan shu namoz o'qib turishlikka majbur bo'lishgan. Agar qalblarni xohlashmasa ham ummat birligi uchun o'sha ushlab turishgan. shunday majbur bo'lishga ushlab turishlikka. Ana shu lekin bir turishliklarni oqibatida Alloh taolo ularga ko'p fath nusratlar bergan. Bir tarafi ba'zi narsalarga sabr qilishgani bilan ko'p narsalarda keyin ular ko'p nusrat topishgan. lekin ummat keyinchalik firqalandi firqalandi bo'linib bo'linib bo'linib bo'linib bo'linib andalus tarixini ko'rsangiz ispaniya portugaliya bo'linishi ham shu o'sha yerda o'zida bir 40 50 ta amirlikka bo'linib ketgan ekan o'zi mujohidlar musulmonlar u amir bu amir bir biri bilan qarama qarshi ya'ni shu to'g'ri jamoatlarga ijoza berilgan o'zi aslida bir bir bir bo'lib bir manhajda ketilsa bitta amir bitta amirga itoat qilib ketiladigan bo'lsa unda kuchli bo'ladi kuchli zarba bo'ladi Lekin dushman yahudlar uxlab yotmayapti birodarlar. Buni his qilishimiz kerak. Dushman hozir yahudiylar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning zotni boshini o'ylantirib qo'ygan inson ular. Yahudiylar inshaalloh keyingi darsdan men tarix darsidan tayyorlayapman. Bu bu o'tilayotgan darslar yaxshi shu tarixdan o'tib boramiz. Tarixda misol keltirib boraman. Tavhid darsimizga ham tarixdan 5-10 minut daqiqa qo'shaman. Bu yerda fiqh jihatdan ham qo'shamiz. Ya'ni tarix bilan solishtirib ketamiz. Payg'ambarimizdan hijratdan boshlab bizda xuddi shu bosqichni boshimizdan o'tkazyapmiz. hayotimizga solishtiraveramiz. Qanday hijrat qildi, dushmanlar bilan qanday aloqa qildi, qanday siyosat tutdi, qanday yahudlar bilan qanday muomala qildi, ular qanaqa hiylalar qildi, o'tib boramiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning zotni mazasini qochirgan insonlar ular. Shunday payg'ambarimiz zot o'ylanib qolgan, hatto siqilib qolgan, shunday o'zini mazalari qochib siqilib qoldirib qo'yishga sababchi bo'lgan ular. Ular shunaqa bir hiylakorda yahudlar. U yahudlar hozir o'lib tugab ketgani yo'q, yo tugadimi yahudlar dunyoda? Bor ular. nima oramizga bir solmaydi deysizmi shu hozirgi oyat tushgan avs hazrat haqida tushgan shular oldin jahiliyat bir biri bilan qarama qarshi bo'lgan bir birini o'ldirishardi lekin islomdan keyin aka uka bo'lgan edi lekin yahudlar shunday orasida ish qildiki ikkalasini bir biriga qurol ko'tartirib qo'ydi payg'ambarimiz borligida ikkalasi bitta maydonni belgilashib chiqishdi Bir u bir bu taraf qurol bir biriga o'zingiz o'ylang qilich kamon bir birini o'ldiramiz deb turishibdi ikkita ansor bir birini ansorlar ikkiga bo'linib turishibdi keyin bu oyat tushyapti ey Alloh sizlarni qutqargandan keyin shuna qilasizlarmi deb qarang keyin bir birini quchoqlashdi bilishdi shayton u yerda oradagi nimasini xilasini. ko'ryapsizmi ya'ni qanaqa foydalanyapti yahudlar shunaqa ish qiladi hozir ham shunaqa ish qilyapti hozir ham shunaqa o'ynab qo'yyapmiz ba'zan soddalik qilib ba'zan bilib bilmasdan shunaqa narsalarga o'ynab qo'yyapti musulmonlar Hozir bu yerda e, kelyapti, kelyapti, bizda rengi yo'qki, bir insonlar solishtirib, soldirib kelganga, masalan, o'tib ketaversa bir qalbda rengini yo'qki, solib turib bu munofiq ekan yo buni. Oramizni bilmaymiz, qancha joslar borligini. Qancha ekan bo'lishi mumkin jamoat. Biz qana bilasiz, to'g'ri? Kelyapti, kim tekshiryapti bu yerda? Yoningizga kelib namoz o'qib, ro'zalar tutsa, ha musulmon hukmini beraverasizda. chippichon musulmon hukmini berasiz, lekin ichingizga kelib, uni gapini unga yetkazadi, bunga yetkazadi, orada shunaqa ish qilib qo'yadiki, o'yindan chiqib qoladi, bir-biringiz bilan nima qilib yuraverasiz-da. bir biringizga g'alati bo'lib yuraverasiz shunday qalblaringiz buzib tashlaydi orada munofiqlar shunaqa qilib yugurib yurgan rasululloh davrida ham hatto badr jangida qani shunchalar ular gap tarqatganki hatto masalan bitta misol badr jangidan kelyapti rasululloh g'alaba qozondi lekin ularga madinadagilar gap tarqatyapti ular mag'lub bo'ldi yutkizdi ular ularni mushriklar yutdi ularni ustidan musulmonlar mag'lub bo'ldi muhammad o'ldi degan gapni tarqatyapti qarang keyin rasululloh ham jangdan keyin bir ikkita chopar otib yuborgan ekan. Bittasini Madinaning past tarafiga, bittasini defa tarafiga xabar berdi. Shunday Zayd roziyallohu anhu ketyaptiki, Rasulullohni boqib olgan o'g'li ketyapti. Nimasi Rasululloh tuyasi minib, uzoqdan ko'rib turib aytayotgan munofiqlar, "Ana, biz to'g'ri aytdingmi senlarga? Muhammad o'ldi." Mana hatto tuyasini Zayd xafa bo'lib meni kelyapti deyapti, qarang. Dunyoni gap tarqatib boryapti. Mana ko'rding tuyasini ham hatto shunchalarli haris bo'lib turadi ular musulmonlarni bir qilib turishlikka. Keyin gap tarqatib yubordi. u kelib keyin u ma'lum bo'ldiki u yerda o'zi asli bu fitnaligi bu fitnaligi e, tarixlarda o'rganib chiqamiz bir biri abu bakrga bo'lgan fitna umarga bo'lgan fitna usmon roziyallohu anhu bo'lgan davrdagi fitna oysha roziyallohu anhuga bo'lgan fitna rasulullohga bo'lgan fitna sahobalarga qanaqa fitnalar qilib tashlashgan orada qanday ular o'yinlar qiladi bular shularni inshaalloh o'rganib chiqamiz va mana shu ana shunday bir qiyin bir holatlarda bizga ana shu yerda alloh taolo qutqaradi bu u yerdan inson qutqara qutqarilolmaydi o'zini aqli bilan bu hiylalardan chiqishimizga bitta sifat sifatchi bo'ladi. Nima sifat dedik? Taqvo sifati. Allohdan haqiqiy qo'rqadigan bo'lsa, haqiqiy taqvo qilsa, Alloh bizga ana shu Furqon ilmini beradi, ajrat ilmini beradi. Ana shunda bizga Alloh taolo botilni ham ko'rsatadi, botil ahlini ham ko'rsatadi, hiylakorlar hiylasi bizga ziyon yetmaydi. Alloh taolo aytadi: "Agar taqvo qilsanglar, sabr qilsanglar, ularni sizlarga hiylalar ta'sir qilmaydi" deb sahobalarga aytgan Alloh taolo. Hozirda ham qilgan. Ular ham siqilib ketganda, ya'ni biz bundan omon qolamizmi bu fitnalardan deganda, shunchalar fitnada deganda lekin Alloh taolo ularni hifz himoyatiga oldi. Faqat ashu taqvo sabr sifatlari bilan. Ancha taqvo qilaylik, bir-birimiz sabr qilaylik, hammamiz zips bo'laylik, mahkam bo'laylik. hammamiz mahkam bo'lsak birodarlar, keyin shunda bizga shayton yo'l topa olmaydi. Shunda biz ustimizdan g'olib bo'la olmaydi, hech kim g'olib bo'la olmaydi. Allohga qasam ichib aytamanki, ulug' Alloh qasamki, agar dunyoda shu jamoat mana shu yerdagi aytaylik misol uchun, shu 5 tamiz bo'lsak, undan boshqa bir musulmon jamoat qolmagan chog'ida ham shu 10 ta odamga nusrat beradi Alloh taolo. Agar jips tursa, bir-biri bilan mahkam tursa, Alloh ipini mahkam ushlasa va bir-biriga shunday kechirimli bo'lib, sahobalardagi bir sifat sahoba bo'lsa, bir-biriga innalloh yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus dedi Alloh taolo. Sahobalar hatto bir kun o'tirganida aytdiki, Alloh qaysi amalni yaxshi ko'radi deyishdi qarang. Ya'ni shu savolni berishdi xolos. Alloh nima amalni yaxshi ko'radi deganda Allohdan oyat chiqdi. Hali sizlar Alloh nima yaxshi ko'rsin bilmay qoldinglarmi deyapti. E sizlar hali Alloh nima yaxshi ko'rsin bilmay qoldinglarmi? kabura maqtana indallohi an taqulu ma la taf'alun. O'zingizlar qilmaydigan ishni gapirishingizlar Allohning oldida katta bir nafrat bo'yisi bo'ldi. Allohda sizlarga nafrati bo'ldi deyapti qarang. Sahobalar aytyapti bu gapni. Alloh deyapti, nimani yaxshi ko'radi? Hatto bu savolga o'rin yo'q. Alloh bayon qildi deyapti, nimani yaxshi ko'rishligini. Nimani yaxshi ko'radi? Innalloha albatta Alloh yaxshi ko'radi. Yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Alloh yo'lida saf-saf bo'lib tutash binolar kabi, ya'ni bir-birini tutash binolar bir-birini ushlab turar ekan, zich bo'lib. Bir-biriga yelkama-yelka turib tutash binolar kabi jang qilgan mu'minlarni Alloh yaxshi ko'radi, deyapti. Ammo ajal-ajal jang qilganlar emas. tutash binolar kabi bir-biriga qo'llab turadi, bir-biriga shunaqa bir mehrli bo'lib turadi. Mana shunday insonlar nima qiladi? Alloh taolo mana shunday insonlarni Alloh taolo yaxshi ko'radi. Ular tutash binoyiki jang qiladiki, eng jangida og'ir paytlarida bir-birini tashab qochmaydi. Bir-birini tashab ketib qolmaydi. Tashab qochmaydi, oxirgacha turadi. va ana shu birodarlari bir-biriga birodarini jonidan birodarini birini chiqarishga o'zini qoldirish harakat qiladi. o'zini jonini tikadi yoki o'zini bir o'zini oilasidan birodarning oilasi muhim bo'ladi. Hamma narsani birodarini muqaddam qiladi. Ya'ni mardlik qiladi. Odam o'ylayotganda deydi, norat qattiq chanqaydi deydi rosa qattiq chanqaydi. Lekin ana shu vaqtda ham sahobalar bir-biriga berishdi, suvlarni. Bilasizlar, hech qaysi ichimni o'tib ketdi. Unga beryapti, bu bunga beryapti, unga suv beradi, bunga beradi, bu bo'ldi, hammasi o'tib ketdi qarang. Yana bir nimada keladi? Hatto haligi bu rasulullohning tarbiyasi edi. Mana shu birlik yashash uchun bir-biriga bo'lgan shunday bir mehr, muhabbat bilan ular tarbiyalagan edi. Bir sahoba nima qilyapti? Shunday og'rib kasal bo'ldi, raza bir kun baliq ishtaha qildi, baliq ishtaha qildi, baliq olib kelishdi unga. Bir odam hadya qilib baliq kiritdi, shu oldida shu baliqni olyapti, nima qilyapti qarang. Raza egisi kelyapti-da, raza egisi kelyapti-da, birodarini o'ylayapti-da. Shu rosa egisi kelib turgan payt, egisi kelmaganda emas. Mo berib baribir yemay tashlayveradi axlatga yeb qo'ying deydi <laughs> xo'jamizga ustidan chiqadi bola kulardi qo'shnidan ovqatlar chiqadi dedi qolgan уже sal qolib qoladiyu tashlab yuborishlik o'zi chiqadidan yeb qo'yinglar desa baribir tashlab yuboramizda deydida yeb qo'yinglar deydida o'zi baribir ayni ketyapti qon yeb qo'yinglar deb chiqaradida yo'q unaqasini emas nimasini u rosa og'ilab turibdi rosa sizga kelgan go'shtli yeri bo'ladiyu rosa endi yeyman deb turgan yeringiz tovuqni pishirib qo'yib turibsiz a tashlab yuboradigani emas Shuni deyapti, nima qildi u? Balodi rosa ishtaha qilib turibdi-da. Chiqarib yubordi. Falonchi birodar edi, anchadan beri yemayapti. Shunga beringlar dedi. Rasulullohning bir hadisi bor ediki, kimda-kim bir narsani qattiq ishtaha qilib turib, birodariga berib yuboradigan bo'lsa, Allohga jahannam o'tini harom qiladi degan edi. Shunga bugungidek amal qilishik bir paytda fursat bo'lmasa kerak. Ya'ni bunaqa holat kam bo'ladi-da bir narsani rosa xohlashingiz Shu bunaqa holat kam bo'ladi. Shuni berib olay birodarimga, deyar ekan. Berib yubordi. Bu ham payg'ambar vasallam tarbiyasini olgan inson edi. bu ham olgan edi. Bu beradi, bu unga berdi. Bu ham xuddi shu gapni aytib unga berdi. 7 ta aylangan ekan. 7-chi odam hali aytgan ekanki, "Ey deganik falonchi birodar, o, anchadan beri kasal edi" deb ashib bergan odamni o'ziga qaytib kelyapti qarang. Shunga beringlar. Hech chat olib yeb yubormayapti ular ham qarang. Shu yerda Muhammad hasson shayx aytadiki, hozirgilar aytadiki, qani deydi Abdurrahmon ibn Afga hozir aytib o'tdi-ku Said ibn Robiyani qilgan ishi. Said ibn Robiyada odamlar qani dedi deydi. Xotinini berib yuboradigan, pulni berib yuboradigan, haligi deydi, bilasizki gapidan deydi, haligi nimani aytadi deydi. Endi bir nazar tutgan kimdandir so'ragan bo'lsa kerakki, bermagan qizini, yo bo'lmasa kimdandir so'rasaki pul bermagan deyapti. Endi shunga endi alam qilyapti-da, aytib qoladi yozdan bilasizmi ba'zilar. E sahobalar mana bo'lgan deb gapirib qolamizki, ba'zi birodarlar. Hmm. Hali bir birodaridan xafalikni ko'rsangiz, sizga gapiradi, bilasizki, o'zidan gapirmay shikoyat qilib. bir birodaridan shu narsani ko'rsa qana shunaqalar said murobbiyalar shunday abdurahmon ibn afga shunday ishni qilganlar desa aytyapti muhammad hasan qana abdurahmon ibn aflar deyaptida ular abdurahmon ibn aflar bilan ketib qolgan deyaptida xuddi ular shunaqa pokiza bir insonlar bo'lgan kabi u yerda qarshisida turgan birodarlar ham shunaqa insonlar bo'lgan deyaptida bittasi kelib ey degan ekan sahobalar kelib qani degan ekan kecha kunduz mana alloh taolo ediki alloh taolo ular fissarroy va darro deb qiyinchilikda ham yengillikni ham, ular kechasi ham, kunduzi ham, oshkori ham, maxfi ham Alloh deyli kecha kunduz infoq qiladi degan edi. Qani shunaqalar bermayapti-ku hozirgilar degan ekan, bittasi kelib. So'rasam bermayapti deganda aytgan ekan, ular Allohdan boshqadan so'ramaydilar, ular ketib qoldi degan ekanda. <laughs> Sen aytib qoldilar, Allohdan boshqadan so'ramaydilar. Ulardagilar berishlik ruhi bilan tarbiyalangani bilan sahobalar. Narigi sahobalar omatlik ruhi bilan ham tarbiyalangan edi. Bu yerda birodari masalan baliq berishni o'rgatyapti birinchisiga. Ikkinchisi olgan odam o'sha o'zimniki deb yorishdi bilan tarbiyalanmagan edi. Tushunyapsizmi? Ular ham boshqa berishlik ruhi bilan tarbiyalangan edi. Ya'ni biz sirozni demoqchimanki, ularni o'ylamaylik-da, o'zimizga solaylik. Bizda eng yomon narsa shu nafs bo'lib qolganki, birolarga eshitirish bo'lib qolganda. Bir narsa bo'lsa-ki, e, shuna tursa, bu bilan oramizda bir xusumat bo'lsa, eshityapmikin deb qo'yaman-da. To'g'ri, eshityapmikin shu gapni. Javob bo'lsa, domlaga zakazni qilamiz, kirib ketasiz, domla bugun deydi bir manaqa haqida gapirib yuboring deydida bilasizki tortishgan birov bilan aytmaydiki o'zini zarariga aytmayapti shu narsani ko'ryapsizmi o'zini zarariga masalan domla bir manaqa haqida gapirib yuboring что то menda mana bo'lyapman demaydi gapirib yuboring falonchi manaqa deyapti deydida masalan qarang lekin u sahobalar demak shunaqa tarbiyalangan edi Ular biri-biriga bo'lgan shunday muhabbat bor edi. Ularda Alloh taolo shunday ulfat qilganda, mana shu ulfat ular mahkam turganida butun dunyoni Alloh taolo ularni qadamini oyog'ini ostiga tashlab qo'ydi Alloh taolo. Butun dunyoni tashlab qo'ydi. Bizda ham mana shunday bo'lishi kerak, birodarlar. Bo'lsa keyin nusrat kerak, demak, nusrat quroldan sonimizdan kelmas ekan. Shunday bir pokiza bir jamiyat bo'lsa, oz jamiyat bo'lsa ham, shunday sahobalarda bir-biriga muhabbatli, mehr muhabbatli bir jamoat bo'lsak, keyin Alloh taolo bizga nusrat beradi. Keyin biz Alloh taolo har bir fitnalardan saqlab-saqlab chiqib ketadi Alloh taolo. Alloh taolo saqlab ketadi. Va Alloh taolo aytayaptiki, Alloh sizlarni ana shu holatingizda, sizlar bo'lib turgan holatingizda aslo tashab qo'yish mumkin emas, deyapti Alloh taolo. Hatto qachongacha? Hatto yamizal xobisa min at pokiza insonlarni ifloslardan ajratmaguncha, deyapti. Nima deyapti? Pok ifloslardan pokdi demayapti. Pokizalardan ifloslardan ajratmaguncha, deyapti. Shu mahkam jib turaylik, Alloh taolo ajratadi kimlarni, tushunasizmi? Shunaqa odam qolmaylik. Alloh saqlasin. Albatta Alloh ajratar ekan oradan. safni tozalab, tozalab, tozalab oz sonli qolar ekanda, ana shu oz sonlikka Alloh taolo nusrat berar ekan. Pokiza bir jamiyatga Alloh taolo nusrat beradi. Tolit va Jolibda birodarlar 70 mingta noshiq askar chiqqan, lekin oxirida nechtasi nusrat topdi? Sinadi, sinadi, 300 qanchasi nusrat topdi qarang. Allohga son kerak emas. Chachib, chachib, chachib oxir pokiz jamiyat qolgandan keyin ana shu pokiz jamiyatga Alloh taolo nusrat berdi. Shunday pok jamiyat bo'laylik. Sahobalar mana shunday demak bir-birlarini doim muqaddam qilishgan. nima bir-biriga ittifoq bo'lishgan, bir-biriga qattiq mahkam muhabbatli bo'lishgan. Bir birodar kelar ekan, unga kelib yomonlab kelsa aytar ekan. Siz sizni deyapti, Hasan Basriyni oldiga kelyapti, sizni falonchi birodarning uyida ovqat yo'q deysiz, sizni yomonlayapti. Uyda mehmon desa aytayaptiki, sen nomard deyapti, uni uyida ovqat yeding deyapti. Senga non choy qo'ydimi deyapti. Shuncha yaxshilik qildi deyapti, sen menga yomonligini ko'tarib kelyapsanmi deyapti-da. Shuncha yaxshilik tursa, menga sen shu yomonlaganini ko'taryapsanmi deyapti. qarang Sen deyapti, uni sen deyapti, uni yomonligini menga ko'tarib keldingmi? Menigina sen olib borasan sen deyapti-da, bu tabiating bilan deyapti. Qani? Uni shunday nima qilishgan. Mana bir sahobani aytadi, bir sahoba nimada turibdi. Shuncha ular bir-birini ulfatlikka ki Rasululloh o'rgatgan ediki, hamma yo'ni ular bir-biriga berishga harakat qilardi ular. Hatto bir sahobaning quli aytib beradi rivoyat qilib, bitta sahobani oshnasi kelyapti-da, endi ulardagi holatni qarang, yaqinlikda. Shunchalik yaqin bo'lib ketdiki, qani deyapti sheping deyapti qani desa yo'q deyapti ketdi desa bor pulini olib chiq deyapti katmonadan ko'ryapsizmi pulini olib chiqadi kerakli pulni olgan ekanda kerakli pullarni olganda turib katmonda mana joy qo'yib qo'y degan ekan meni keldi deb qo'y degan ekan u qilishni qilib qo'yganu lekin o'ylanishni boshlagan haligi qo'l e, endi meni nima qiladi endi meni nima qiladi shep kelsa endi nima qiladi qattiq jazolasa kerak savaladimi uradimi so'kadimi berib yubordimu men pulni deyaptida endi desa qo'qib deydi aytyapman deydi shunaqa sizni nimangizni berib qo'yibman u bir o'rtog'ingiz keladi desam deydi e deb yig'layapti deydi haligi sahoba yig'lab ey nahot meni birodarim shunchalar meni yaqin oldimi deyaptida meni birodarim kelib men yo'qligimda pulimni olib ketibdimi shunchalar meni yaqin olibdimi deyapti yig'lagan ekanda yig'lab turib bor allohga qasam sen ozodsan degan ekan bor ket degan ekanda qulini ozod qilib yuborgan ekan so'yinganida ular shunday tarbiyalangan qarang yana bir <clears throat> sahobiylar shunday bir birlariga hammasi shunaqa bir biriga berib berib berib hammasi qilayotganida muhojir ansorlar ba'zi sahobalar bo'lar ekanda ularda hech narsa yo'qda haqiqatda hech narsa yo'q ekanda hatto shunday sahobalar bo'lgan ekan ishtoni bor usti yo'q usti bor bo'lsa pasti yo'q bir dona kiyimi butun kiyim bo'lmagan sahobalar bo'lgan ekanda shunday kirib yig'lagan ekanki qarangki qalbi bo'lsa berar ekanda qalbi bo'lsa berar ekanda inson qalbida bo'lsachi beradigan narsa topar ekan Allohga summani ham kerak qizig'i yo'q ekanda, ixlosni qizig'i bor ekanda. kirdida kechasi yig'lagan ekan qarang ey Alloh qarayapmanki hamma birodarlarimiz deyapti sadaqa qilyapti seni yo'lingga infoq qilyapti qo'lidan kelgan narsasini beryapti menda hech narsam yo'q ya robbiy deyapti qarang nima qilay berolmayman deb turmayapti ana turishini qarang o'ylanib topgan narsasini ya robbiy deyapti mol mulkim narsam yo'q ekan men bitta narsani o'ylab topdim deyapti shu meni sadaqam bo'lsin deyapti birodarlarga bo'lgan infoqim birodarlarga bo'lgan ehsonim bo'lsinki deydi Men deyapti shu paytgacha qaysi birodar meni g'iybat qilgan bo'lsa, qaysi birodar meni gaplarim chaqqan bo'lsa, yo bir shunaqa meni ustimdan shunaqa bir gaplar qilgan bo'lsa, deyapti, g'iybatlar qilgan bo'lsa, sen uchun deyapti shularni hammasini men kechirdim deyapti. Men bilmaganlarimni deyapti. Men orqani qanchasi gapirgandim. Shularni hammasini men Alloh uchun kechirdim. Shu meni ehsonim, ya Robbi, bundan boshqa ehson topa olmadim deyapti, qarang. Desa, ertasi kun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ertam aytayaptiki, kecha kim ehson qildi deyapti. Desa, hech kim indamayapti. Kim sadaqa qildi? Hech kim indamayapti. Falonchi o'rningizdan turing, Alloh sadaqangizni qabul qildi deyapti qarang. Boyagi inson rasululloh turgizyaptiki, Alloh sizni sadaqangizni qabul qildi deyapti qarang. Ya'ni shunday bir jamiyat bo'lishimiz kerakda. Demak, biz bir-birimizga ana shunday kechiriladigan, bir-birimizga muhabbatli bir mahkam bir jamoat bo'lsak, bir xato bo'ladigan, xato taraflarimizdan kechirib, Alloh uchun kechirib, Alloh uchun nasihat qilamiz va bir-birimizni afvni lozim tutib, bir-birimizni kechirib, shunday mahkam bir turadigan bo'lsak, inshaalloh uzoqqa boramiz, ko'p ish qilamiz inshaalloh. Ko'p islom ummatiga foyda keltiramiz. Lekin agar sal narsa ham bir-birimizdan muhib qitoradigan bo'lsak, xuddi shunga oilani misol keltirdim-ku. Oila, xuddi oila deydi, bir hikmatli inson aytadiki, bu oila deydi, bu kichkina mamlakatcha deydi. Mamlakat katta bir oila deydi. Ya'ni bu, bu oila bu kichkina mamlakatcha. katta oila bu katta mamlakat bu bir katta oila bo'ladi-da. Endi biz hozir bitta katta oilaga o'xshaymiz hozir. Bitta jamoat katta bir oilamiz. Demak, oilada hamma er xotin orasida urush bo'lgandaqa, demak, bizda ham bo'ladi. Bizda ham gaplar o'tadi. Shu er xotinlar hamma gapini ajab talog'ini endi endaqa qilib tiliga aytib beradi. Sen taloqsan deb beraversa, dunyoda hayot qolmaydi. Hamma oila buzilishiga to'g'ri keladi-da. Shu hatto kamchiliklariga ko'z yumasdi. ayolda ham yoki ayol ham erini shunga o'xshash bir-birimizga ham bo'lgan nimalarda ko'zlarimiz yumib, kechirim qilib, bir-birimizni kechirib, demak, shunday ittifoq tushaylik birodarlar. Shaytonga futbolni maydon ochib bermaylik. Oramizda bir shunaqa bir-birimizni g'ilg'ashlik qilishlikka ochib bermaylik. Shunda mahkam turaylik. Alloh subhanahu va taolodan panoh so'raymiz. Alloh taolo bizlarga ham shunday bir sahobalarda xulqni Alloh taolo bizga bergan bo'lsin. Va sallallohu ala rasulina Muhammadin va ala alihi va sahbihi وسلم جزاكم الله خيرا sodiqlar